الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم u ime Allaha samilosnog samilosnog a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima traže da se čine dobra djela a od nevaljali ih odvraćaju i molitvu obavljaju i zeka daju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudan Allah obećava vjernicima i vjernicama dženevske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim, a i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspije veliki biti. mi je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada našem gospodaru Allahu Đalešanu na svim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Najljepše salavate i salame šaljemo miljeniku naših srca poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, plementima, sahabima, našim uzoritim šehidima i svim vjernicima od Adama alaihi salama do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti, da njegove blagodati spoznajemo dok su one kod nas prisutne, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo bez te blagodati ostali. Draga braćo i sestre, mi nastavljamo druženja sa hadisma Rasulullah sallallahu alaihi sallam uz nadu da naš učitelj Kenan Hafiz nas se sjeća u svojim dobama na Mubarek mjestima, a također da se i mi polako pripremamo ovim Mubarek danima za, za naš drugi najveći blagdan, a to je naš hađijski, odnosno Kurban Bajran i ovim danima treba posebno insan da se posveti koliko može da korigira svoje ponašanje, da uvede neki koliko je moguće dodatni vad koji inače ne radi zato što su ovo dani kada posebno poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava, ovo su dani kada posebno Allah dželšanu nagrađuje robove za dobra djela. I u iščekivanju dana refate koji u ponedjeljak, koji svakako treba da provesti u postu. Treba da razmišljamo i da sami sa sobom svodimo obračun. je Omer radijallahu anhu jedne prilike je rekao sami sebi obračunavajte sami svojite sa sobom račun prije nego što dođe dan kada će se nad vama račun i obračun provoditi. I od odlika iskrenog vjernika, i od odlika pametnog, pronicljivog, oštruvnog vjernika jeste da svaki dan kada krene, nakon što prođe dug napora dan, nakon što završi sve svoje obaveze, da sam sebi kaže, ovom danu sam radio nešto dobro za sebe i za svoj budući svijet. U ovom danu sam uradio nešto što me vratilo unazad. U ovom danu sam trebao da uradim to, a nisam radio tu. Sutra ću ako da uradim to, ako Bog da to neću da uradim. I svaki dan da iznova, korak po korak, uvijek ima neka stvar koja treba da se uradi i neka stvar koja treba da se ne uradi. I da to bude svakodnevno obračunavanje samim strana sa sobom. Kako bi ti zbir tih samobračuna svake noći, svakoga dana, na je dana ako bude Allah Đelšanu nagradio kao ono što se zove kao ono što se zove sjećanje na Allah. Jer onaj ko ne vrši obračun, obračun sa, sa i ko ne, gleda kakva djela radi i kakva djela radi, ta je zapravo nema, taj je u gafletu. A suprotna stvar od nemara gafleta jeste sjećanje, jeste zikrullah, jeste spominjanje Allaha. I zbog toga, ko želi da bude u spominjanju Allaha, ko želi da bude od onih koji su Allaha svjesni, treba svakodnevno obratnom sa sobom da radi posebno ovim Mubarek danima, danima Zulhidžeta pred ovaj naš poseban veliki blagdan, a to je dan, dan kurba Prije nego što pročitam večerašnji hadis, jednu lijepu napomenu želim samo da podijelim. Iznova se uvijek vraćamo na neke stvari koje su možda poznate, ali uvijek sa druge strane nastavimo da pogledamo okvire tih stvari o kojima, kojima govorimo. Prva stvar koju želim da vam kažem, da poručim, evo dok sam dolazio ovdje na halku i vidim koliko ima Znači uči sezan zakša namaz i ljudi koji su svjesni gospodara spremaju se za najljepši susret za Allah, Uzmaju ovdje, dolaze u džamiju, klanjaju u džamatu, selame se međusobno, osjećaju ljubav ima Allah i tako dalje i tako dalje. A u isto to vrijeme vidiš da je šetan i ne, mnoge ljude, nažalost našu mnogu omladinu zaveo, tako da nemarni prolaze ulicama dok se ezan uči, dok se akšan klanja, da nemarni grijehe rade, da nemarni odlaze, odlaze tamo u samoću, da se nemarni osamljuju i da rade sve ono što im Allah Đelšan nije zadovoljan. A zamislite, to su insani koji su tek došli na ovaj svijet. I to su ljudi koji prije neki dan dok nisu šerijatski punoljetni postali, Allah im je čista srca dao. A svakoga dana sa svojim odnosom prema gospodaru, prema životu, oni ono čisto srce kojim Allah dao, oni i zbog toga kad vidimo vremenu nemarnih i mrtvih srca, Allah tebe i mene počasti da dođemo na halku hadisa. Koliko nas, toliko nas. Dođemo i da nešto novo naučimo. Šta to može da bude dokaz? To nije dokaz da si ti nešto posebno dobar. Ili da sam ja nešto posebno dobar. Ili da su mi nešto posebno bolje od njih. Nego to je dokaz da je nas Allah Đelšanu izabrao u odnosu na te tamo robove. I prva stvar koju insan koji stiče znanje mora da ima kod sebe jeste svijest o i blagodatima. Kogod je došao da traži znanje, kogod želi nešto novo da nauči, mora da bude svjestan da je Allah taj koji ga je doveo na to mjesto gdje se traži znanje. I da je Allah taj koji podučava roba svome. I da je Allah taj koji želi dobro svome pa mu daje da uči neke nove, nove stvari. To razumijevanje te stvari, svijest da je Allah taj koji, nam nas je počastio, da učimo islamsko znanje. I da učimo znanje o gospodaru. Treba kod nas da izazove duboku zavoru prema gospodaru svih svjetova. I ajde da večeras naučimo jedan detalj koji možda ranije nismo znali. Vi znate da kada učimo Fatihu, prvi aj Fatihi glasi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova. I znamo znači ham znači zahvala gospodaru. ham jeste zahvalnost. Međutim, u Kur'an se spominje i drugi izraz koji značava, zahvalnost. Koji je to izraz? To je izraz šukr. Znači dva izraza za zahvalnost. I naša zahvala gospodaru na tome što nas je učinio da smo od onih koji traže znanje, mora da bude i zahvala hamda i zahvala šukra. Kakva je razlika između ove dvije zahvale? Ulema kaže koja tumače novi riječi, jedno tumačenje ogleda sutove tome da je ham zahvala lafzi, a šukr je zahvala ameli. Šta to znači? Hamd je jezička zahvala, zahvala jezikom, verbalna zahvala, zahvala riječima. Kad kažeš hvala Allah, jedne prilike kaže Hazreti Ali radijallahu anhu, pitali, nakon što je on zatražio od njih, kaže, možete li samo čašu vode da mi ponudite? Kaže, oni kaže, me naš, kaže, halifu, kaže, hoćeš li, kaže, hladne vode, ledene, ćeš, kaže, topli, mlaki. Kaže, kako vas više odgovara? Kaže, želim, kaže, hladni, ledeni. Kaže, Hazreti Ali radi on napije se i pitaju ga nakon toga, što kaže, više voliš da ti bude ledena voda nego da bude ovo mlaka, kaže, da bude topla. Kaže, zato što, kaže, kad se napijem hladne vodi... Kaže, to izvlači zahvalu gospodaru, kada uzme taj gutlja, izvlači zahvalu gospodaru na tom gutljaju iz dubine moga srca. Pa znate li kad se hladne vode napiju čovjeku u toplom ljetnom dana, pa kad kažemo Elhamdulillah Rabbil Alamin. Ono baš iz dubine duše izađe. To je znači zahvala, zahvala riječima. A šukr jeste ameli, zahvala onoga koji na svome dijelu i na svome ponašanju i svome obhođenju zahvalan gospodaru. Ukoliko ti tvoje srce nemarno, zahvaljuješ gospodaru, znači ti možda činiš ali ne činiš šukur isto vrijeme. Ukoliko tvoja ruka ide ka haram, a jeziku možda spominješ hvala Allah, to još uvijek nije istinska zahvala gospodaru. Ukoliko ti noga ide na mjesto s kojim Allah nije zadovoljno da se tamo nađe, to još uvijek nije šukr. Šukur označava Zavol gospodaru, da ti oko ne gleda ono što je haram, da ti jezik ne govori ono što je zabranjeno, da ti ruka ne ide tamo gdje ne smije da odi, da nogama svojim ne koračaš tamo gdje ti je zabranjeno da koračaš. E tako stvari postavi u svome životu, ko se na takav način bude radi Allaha odricu, taj je od onih koji su šakirin, taj je od onih za koje je Allah rekao vala in Ako budete na takav način zahvalni, ja ću vam, kaže, povećati. Ima ljudi koji govori, kaže, ja svaki dan govorim, kaže, alhamdulillah, sto puta. Ali kaže, nikako da mi se poveća, da mi kreni, nema progresa, nema napretka. Kaže, kako tu? Allah rekao u Kur'anu, ako mi zahvaljujete, ja ću vam povećati. Zato što on zahvaljuje jezikom svojim, ali srce njegovo kaže, gospodar, ja nisam zadovoljan. Suština priče ogleda se u tome koliko mi možemo da svoje srce odgojimo, kako bi to na naše organe prešlo. Da ne radimo i da ne vodimo te organe u onu, u onu stvar gospodar nije zadovoljan. Bez obzira o kojem se organu, o kojem se organu radilo. Zbog toga razumijevati ove stvari, zahvaljivati se gospodaru prva stvar koju tragaoc, talibul ilm treba da ima. Allah je tebe i mene izabrao da tražimo za Druga stvar, draga braćo, prije svega, insan mora da bude svjestan da na putu traženja znanja mora da bude iskretan Allah. Iskrenost u traženju znanja je najvažnija stvar koju mislim koji traži znanje može da dođe do znanja. Ukoliko iskrenosti ne bude bilo, bojim se da takav insan poduče neće biti. Boji se da takav insan neće imati puno koristi i plodova od svoga znanja. To je vrlo, vrlo važna stvar. Onaj koji traži znanje mora da poštuje svakog onoga ko radi njega vrijeme se odvaja. Kogod ovdje sjedio, bez obzira na to, tragao znanja ali bolelim, poštuje tog insana, sluša od njega što ima da čuje, zato što zna da je on odvojio svoje vrijeme, zato što zna da se potrudio, pripremio, došao, spremio se i tako dalje i prenosi nešto. A ulema od koje smo i svi učili, najvažnija stvar koju ulema kod sebe posjeduje jeste vrijeme. I ako ne možeš, ti koji tražiš znanje, da poštuješ, svog učitelja, ako ništa, zato što je vrijeme za tebe odvojio. Vrlo teško ćeš ti do nekih novih spoznanja doći. Zato ovaj odnos iskrenosti, prije svega, prema Allah i lijepog obhođenja, marljivosti, konzistentnosti, redovnog dolaska koliko insan može u traženju znanja, te stvari tek donose plodove u donošenju i, i, i sticanju ovoga znanja. Sljedeća stvar jeste rad po Znači, zahvalili smo se gospodara, trudimo se iskreno da budemo, naučimo nešto novo, e nakon toga insan treba da radi poznanje. Ima jedna izreka među ulemu koja kaže ele ilmu tunadi bil amel fine džabehu wa illa kaže znanje doziva akciju znanje doziva znanje odnosno znanje traži da se po tom znanju radi pa ako se odazove kaže znanje se znanje tu kaže ako se ne odazove kaže znanje nakon toga odlazi Zbog toga je vrlo važna stvar u našim životima da sve što naučimo ovdje, ako ništa pokušamo da provedemo u svome životu. To je vrlo bitno da insan pokuša u svome životu da nešto što je, što je naučio, da, je, da li je to na halki, da li je to čuo od nekoga, makar jednom u svome životu proba da se izbori da to postane dio njegovog bića, da to ne bude samo informacija koja je u njegovoj glavi. Zato su velikani rekli, istinsko znanje je znanje koje se u srcu nalazi. A znanje koje je na riječima, koje je na jeziku, to je znanje koje će svjedočiti protiv čovjeka na budućem svijetu. To je druga stvar, drugi korak. I treća stvar, zadnji korak jeste kada nauči, kada smo iskreni ako Boga. Potrudimo se za Lavu pomoć. Allah nas počasti. Kaže gospodar vrle dine džahidu fine, ali ne vjennemu subulena. Nemoj da očekuješ da dođeš do trenutka kada ćeš da kažeš sad sam ja iskren. E, Jaran, ja sam iskren. Sestru, ja sam sad iskren da znaš, sad se sa mnom možeš Ono Onoga trenutka kad pomisliš da si iskren, već je nivo tvoje iskrenosti počeo da opada. Već mora vjernik iskreni da se boji za svoj i za svoju, za svoju iskrenost. Do kraja svoga života, do kraja svoga puta sticanja znanja. I kada se trudi da budeš iskren, pa trudi se da radiš po tom znanju. Nikada za sebe ne tvrdiš da si od onih koji su ehl, koji je na istini, da su od onih koji su apsolutno koji su u pravu, da su od onih kojima su djela primljena, ne, nego samo Allah moliš da budeš od ti. Kada sve te korake budeš imao, onda ti sljedeći korak u tvom sticanju znanja jeste da prenosiš to znanje, da prenosiš to znanje. Imaš dijete, podučavaš dijete tim vrijednostima. Imaš hanumu, imaš muža, podučavaš ga što si čuo ili čula na nekom predavanju, on to nije čuo. Muže podučavaju hanume što su čuli na, što su čuli na, na hudbi, na primjer. I tako dalje, i tako dalje. Imaš prijatelja kojeg vidiš, a ne, znaš da ne dolazi ovdje, pa mu preneseš bilo kakvu informaciju. Jednu rečenicu preneseš, Allah zna samo, možda će ta rečenica da postane neka ne, uđe u njegovo srce da možda sedam dana o njoj razmišlja. Možda mu jedna tvoja rečenca zbog iskrenog nijeta sutra promijeni čitav njegov pogled na život. Allah upućuje, ali Allah upućuje preko ljudi. I Allah daje da mi možemo da budemo sebe, da ljudi dođu do upute. Naše je samo da se trudimo i da poradimo na tome. Zbog toga, prije nego što ovaj hadis pročitam, još samo ovu napomenu da vam kažem, vrlo bitna stvar u razumijevanju znanja. Možemo mi puno hadisa da pročitamo, možemo mi puno toga da kažemo, ali ako nemamo ispravno razumijevanje znanja, sve nam to džaba dolazi. Zato uvijek potencira da, da na ispravan način sami sebi govorimo kako treba znanju da pristupamo. Ovo znanju koliko neko misli da su to suha slova, suhe riječi, brojke, ajte hadis koje mi prenosimo da se on vara. Ovo znanje ima svoju dušu. I nesta znanje hadis poslanika sallallahu alaihi sallam, ajte iz Kur'ana častnoga, šarijatsko znanje, znanje Allahu, to nije samo u prenošenje formi i prenošenje ajta, hadisa, priča, riječi i tako dalje. Ako je to tako, da je to znanje koje nema dušu. Dušu jednom znanju. dušu i slovima koja čitamo ovdje, riječima koje, koje čitam, koje nam premiju ima Buharija. Da je to što se trudimo da, da, da damo naš, naš doprinos u iskrenosti. Da budemo iskreni u odnosu prema tom znanju. Da se pokušamo okititi poslaničkim ahlakom. Da budemo od onih koji nastoje da međusobno to znanje sprovodimo na djelu. Da se osjećamo kao jedno tijelo ovdje. Da budemo kao braća i sestre. Da budemo od onih koji pomaže jedni drugi. Da smo jedni drugima u dovama. Ako ništa u generalnom općem smislu. Reci nekada u svojoj dobi, makar jednom u sedmici. Allah moj, ti se smiluj i ti obraduj svakoga brata i sestru koji tabački dolazi. Pa ćeš vidjeti kakav bereket osjetiš kad dolaziš nova, nova vrata. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam i ovo je najbolji test da se nisam provjeri koliki je on vjernik. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam sellem, su poput jednog tijela. Kada, zaboli jedan dio tijela, čitavo tijelo tu bol koliko ti ja smo vjernici ovih hadis su najbolja, najbolja mjerila za to. I najvažnija napomena, draga braćo i sestre. Ovo pokušajte da upamtite. Svako ko traži znanje, islamsko znanje, šerijatsko znanje, mora da zna i da na um ima jednu vrlo, vrlo, vrlo važnu stvar. Koja je to stvar? Ovo znanje koje mi stiče, ovo što trudimo se da naučimo, da pročitamo, da prenesemo, da zapamtimo, da primijenimo u životu, to je nasljedstvo našeg miljenika sallallahu alaihi sallam. Da li smo ikad na taj način u znanju razmišljali? Sve što mi čitamo, spominjemo, učimo, trudimo se da prenosimo drugima, to je nasljedstvo poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer je on rekao el ulema u Učenjaci su nasljednici poslanika. I kada neko, nekoga nasljeđuje, vi to dobro znate, može da naslijedi neko od nekoga nešto, ako između te dvije osobe ne postoji veza. To je nemoguće. Ako veza nema između dvije osobe, koji su jedan je nasljednik, a drugi je nasljeditelj, da li, da može da tu dođe do nekoga nasljednog dijela? Apsolutno je nemoguće. Zbog toga, ko želi da put, pođe putem sticanja znanja, mora da bude svjestan da ovo znanje koje mi učimo jeste naše nasljedstvo od poslanika sallallahu I zbog toga treba da jačamo svoju vezu sa njim. Što god je jača veza sa onim u nasljedstvo znanje daje, to će nasljedstvo, to će znanje bolje da dođe u naše nasljeđe. Razumijete o čemu se radi? Zato jačati svoju vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve U srcu prije svega. Razmišljati koliko on voli nas iako nas nije vidio. Koliko mi za njega dajemo, koliko mi za njegov umet radimo. Razmišljati o tome na koji način je on posmatrao stvorenje. Kako se ono podio prema drugima. Gledati stvorenja kao što je on gledao. Na istinski način tu vezu jačati. Što god jača bude ta veza bila, onda će, onda će to znanje koje nam je od njega došlo kod nas biti svačeno ozbiljno. bit će svačeno kao neko vrijedno nasljeđe. Kao nešto za što treba da se islam bori da to dođe u njegov posjed. I razumijevanje tih stvari je vrlo bitno kad insan želi, kad želi da pođe putem sticanja znanja. Kad ovako budemo znanje razumijevali, postupali prema ovim savjetima, tada će nas Allah počastiti da dođemo do suštinskog znanja. Da osjetimo plodove svoga znanja. Dosjetiš ljepotu u traženju znanja i Allah će te počastiti da se drugi ljudi okoriste od tvoga znanja. To je velika stvar. Zbog toga ova neka uvoda napomena, neka proba da dođe u, vaše, u vašu memoriju gospodara, molim da dođe iz moga srca do vašeg srca, sada da da se sjetimo vam pa do mama Buhariću, hadijsku zbirku čitali, da li <clears throat> Hadis je kratak, kako hoću samo jedan detalj sama da prenesem Subhanala, kakva je velika bio imam Buharija. Evo jedna stvar za razmišlja, danas sam prošao taj detalj u njegovom životu. I insan dođe u situaciju da razmišlja, da se osjeća, pa mi nismo ni prašili ispod nogu nekih ljudi koji su živjeli prije. A ti su se ljudi bojali za svoj završetak i svoj ishod na budućem svijetu. Više nego što se mi bojimo nekih najstrašnijih stvari danas na To su stvari za razmišljanje. Kad, kad je 14 godina imao imam Buharija. 14, dok je još uvijek dječak bio, kojem je tek mora šerijatsko porodjestvo nastupilo. Kaže, jedne prilike je došao u džamiju i vidi dva insana, kaže, raspravljaju i kažu o nekom hadisu i govore, ta dva insana se svađaju i kažu, kad najteže nam je što ne postoji nijedna zbirka u kojoj se nalazi samo vjerodostojni hadis, evo kaže, imamo kaže, nekoliko zbirki, a u svim tim zbirkama se nalazi slabi hadis, a kaže, mi ne znamo koji da odaberemo od ovoga. Ne znamo po, koji, po kojim hadisma da postupamo. U tom trenutku ima Buharija, tada dječak, Allah mu strunu ospodario. Allah ga pripremio za veliki zadatak. Kaže, e ja ću da budem taj, pomisli u ja ću da budem taj koji će da sabere najvjerodostojnije hadise, koji ću da sakupim knjigu koja kad se otvori na koju god stranu, znaš da je vjerodostojno. Znaš da je tako rekao poslanik sallallahu alejhi ve I zbog iskrenog nijeta u tim godinama Allah ga počasti i do sudnjeg dana ga uzdigni. To je jedan primjer. Drugi primjer. Jedan velikan ehlu sunneta, od džemata, iz akrajske škole, Ebu Bekir Bakilani, kaže, jedne prilike došao je u džami gdje se sticalo znanje. Tada su te halke bile rijetke, ali su, ali mnogo tu ljudi sastajalo. Mnogo učenika je tu bilo. I kaže, su, pogledajte razmišljanje, Dođi i vidi u jednom čošku džamije puno, kaže, učenika, puno ulemi, kad uči o fiku, o šerijatskom pravu. Vidi da mnogo ima učenika tu. Mnogo talebe. Ode u drugu stranu, vidi, kaže, mnogo kad je talebe uči hadise. Vidi da mnogo i to posvjetlo se hadisu. Ovdje kaže utreći dio džami kad vidi samo nekoliko studenata ima koji izučavaju akaj, koji su izučavali akidu. I on kaže u sebe ovako. I došao da uči traži znanje, kaže. Kaže ovdje ih kaže ima mnogo, ovdje kaže ima mnogo, kaže. Umetu je kaže najpotrebnije da nas kaže bude mnogo i akajdu. I Allah ga počasti da bude od najvećih velikana nauke akajda u povijesti islama. I onda se pitao šta smo ti ja da Šta smo ti ja rekli, evo ovo je za umet, hedija. Ovo je moj doprinos, mali doprinos, 0,01%. Ali sad sebe želim da skinem odgovornost i želim da budem od onih koji se osjećaju dijelom Bilo koja oblast. Ljudi misle da su samo ti teolozi, da su profesori islamskih nauka ti koji mogu umet, doprinos umetu da dadu. Pa bilo koji oblast da radiš, šta god da danas izučavaš, pogotovo danas mogućnosti tako velike, ti si u stanju, u mogućnosti si da daš doprinos umet poslanika sallallahu ve I razmišljaj koji se, kad to bude kroz ovu sedmicu razmišljanja, ovim danima pred, pred kada se žrtvuje nešto, da vidimo šta to mi možemo da žrtvujemo od sebe i da to bude naša hedija, naš doprinos umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došli smo do 323. hadisa Poglavlje babu meni tehade tijabe hajdi siva tijabe tuhri. Korištenje odjeće pripremljene za menstruaciju umjesto odjeće koja se nosi dok su žene čiste. حديث صحيح حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت فريتشو نمي معاذ بن فضالة عن يمو هشام فرنسيتشي od يحيى أباي od أبو سلمة أنا زينب بنت أبو سلمة أباي od أم سلمة كوية كازلة بينا أنا مع نبي صلى الله عليه وسلم مطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي Kaže, dok sam ležala s vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wa sallam, u jednoj kadifali, resastoj haljini, jedna vrsta haljine koja ima znači, neke rese, da kažem, haljina sa nekim posebnim posebnim dezenima, motivima na, koja, koji se na nju nalazi. U arabskom svijetu poznata. Dobila sam menstruaciju pa sam se neosjetno izvukla i uzela odjeću pripremljenu za, za taj period, za taj mjesečni ciklus. Znači ona je osjetila stid, osjetila je neku manjkavost kod sebe u tom trenutku i odlučila da se skloni od poslanika sallallahu alejhi ve i da ne bude u blizini njegovoj kako bi kako bi u tom stanju bila da kažem poštova ispoštovanja prema njemu da bila dalje od njega. I subhanallah, o, ovaj dio hadisa. Fa qalet anufisti fa na'am fa da'ani fa ma'ahu Kaže poslanik sallallahu alaihi ve kaže jesi li kad je to dobila menstruaciju, jesi li to hajz dobila? Kaže ona jesam. Kaže, on me je potom pozvao, ja sam u toj haljinu koji sam bila, sa njim lego. Subhanu. Wama arsalnake ila rahmetalil alamin. Mi smo te poslali kao milost svjetovi. Koliko puta mi ovaj ajet razumijevamo na način, mi smo te poslali kao milo samo nama muslimanima. Mi smo te poslali samo kao milost onima koji su upućeni već. Mi smo te poslali samo kao milost našem razumijevanju vjeri. Mi smo te poslali kao, samo kao milost meni, mojoj poruci, mojima mojim babama koje ja volim i s kojima se slažemo razumijevanje. vjeri. Koliko širine u razumijevanju Islama i Kur'ana nama, nama nedostaje. Mi smo te poslali kao milo svim svjetovima. I ovo je poslanik sallallahu alaihi sallam. Imate muslimana koji dođu i kažu, Allah rekao u Kur'anu, žele se bukvalno držati, kaže, Jes elune kanil mehid. Allah, pitajte, kažu, mjesečno pranje. Kul huwa eden. Reci, tu je kad je prijatnost. Allahov zakon da je to neprijatnost, alhamdulillah. Allah odredio tako. Reci to je neprijatnost. I musliman koji kaže ja želim da se drži Kur'ana, on kaže to je neprijatnost. Fa tezilun et fil mehid. Kaže ne prilazite svojim ženama dok su u stanju hajza. On to shvati na način to je neprijatnost i treba da se od nje odmakne na svaki mogući način tih 5, 6, 7, 8, 10 dana. Ima takvim muslimana a u tom periodu ženska osoba najviše zahtjeva emocija sa strane, od strane svoga muža, od strane, od strane onoga koji je volio, koji su oko nje Jer tu je proces koji Allah mu dao na takav način da se tu ženska osoba pokazuje su svoju slabost, su svoju krhkost, su svoju, da kažemo, manjkavost u tom fizičkom smislu. I pogledajte milosti poslanika sallallahu alaihi ve kaže, jesu se dobila, kaže, hajde, kaže, ona stidljivo jesam i on nju ponovno pozove da legne pored njega. Sallallahu alaihi u svim svjetovima. Znači ne samo prema Hanumama, prema umetu, nego svim svjetovima. On je bio milosti prema onima koji su voljeli islam, a prema onima koji su mrzili islam. Bio je milosti prema onima koji su bili prijateljski raspoloženi prema islamu, ali prema onima koji su neprijateljski bili raspoloženi prema islamu. Bio je milosti prema onima koji su bili, koji su bili od onih koji su željeli najviše da ne zla poslanik sallallahu alejhi Jer je on znao da jedino na takav način može njihova srca Allah dželšanu dakle, da, da, da a da ima on to je razumijevanje islama i sunneta koje nam je danas potrebno. On je u to svoju jednostavnost. Pogledajte, znači, ova jedna krajnost. Mužem kaže, to je neprijatnost, nemoj da im prilaziš nikako. A on kaže, dođi, kaže, pred mene, iako se kaže u tom stanju. Zamislite koliko, kad, koliko srce te njegove hanume, koliko je moglo da bude prostrano, veliko, sretno u tom trenutku. Koliko se osjećala vrijedno, koliko se osjećala voljeno. I to je sunnet koji treba da u svojim životima prenosimo danas. Jedan od načina i mjerila kako Islam prepoznaje svoju snagu imana i razmijevanje vjere jeste hajrukum hajrukum lijehi. Najbolji od vas su koji su najbolji prema svojim porodcama. U hajrukum lijehi. A kaže ja sam najbolji prema svojoj porodci. To kakav si ti prema svojoj hanumi, ili hanuma prema mužu, ili kakav si prema svome djetetu, ili prema svojim roditeljima, s onima s kojima živiš 24 sata, pokazuje kakvo je tvoje razumijevanje vjeri. Vrlo lako je kad sretneš nekog u prolazu 5 minuta dnevno, da budeš fin, da mu se nasmiješ i da mu dadeš neki lijep, lijepu riječ. To je vrlo lako. Čak kad si naj, kada te neko najviše naljuti, a sretneš nekoga u tom trenutku 5 minuta, odmah si stanje da budeš fin prema njemu. A kad te neko najviše naljuti u tvojoj kući, treba 5 dana da se promijeni da kaže nije smajko majku halalu, ženu izvini, izvini, oprosti ili tako dalje, tako dalje. Vrlo važna stvar je da pokušavamo u svojim životima da budemo od ljudi koji u svojoj kući taj sunet gaje. Jer u našim kućama kada se razvije sunnet, razumijevanje sunneta i povećavanje ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi tek tada ćemo biti u stanju da to iznesemo istinski izvan naših domova i da istinski promijenimo nešto u svome društvu. Još jedan primjer njegove jednostavnosti, ali on je u svojoj jednostavnosti bio velik, bio je ogroman, bio je nevjerojatan, bio je nama uzor do sudnjega dana. I da prema njemu ćemo u svakom primjeru mi da pronađemo ljepotu. Da pronađemo nešto za nas. Da pronađemo ono što je najbolje mogu da uradi u tom trenutku. Jedne prilike kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao putem i naiđe pored njega čovjek koji zastane sa njim i nešto ga upita. I kaže poslanik alejhi salatu selam kaže: "Znaš li kaže poslanik ja kaže ja sam kaže Muhammed Rasulullah." Ja sam kaže Muhammed Allahov poslanik. U tom trenutku je čovjek kad je zadrti, nije ga poznavao lično. Prvi put je došao kad je bio u taj grad, u Meku. Kad je u to trenutku zadesti, čuo je mnoge priče, znao za njegove mnoge mruđize, znao je šta radi sa svojima sahabima, kako ih odgaja, ali nije ga vidio nikada. Kad u tom trenutku čovjek se prepadne, zadrti od poštovanja pred poslanikom sallallahu alaihi sallam. I šta bi to neki danas koji vode neke stvari, koji se pitaju za nešto, žive zato da drstiš pred njim. A pogledajte našeg uzora našeg, miljenika našeg. Kaže on, kad čovječe smije se, stavi ruku na njeg, blizu, blizu njegovih prsa i kaže čovječe, kad smije se, kaže. Ja sam kad je sin majke koja je jela kad je suho meso na vrelom suncu neki. U trenutku kada može da se izdigne na neki koji, da kažem, ispod njega, koji po svim kriterijima, mjerilima ispod njega, u tom trenutku se spušta još više na nivo ispod njega. Sallallahu To je, to je ono što treba da pokušamo da prenesemo u svoje živote iz ovoga hadisa i svakoga drugoga hadisa. Još jedan lijep detalj da prenesem i pokušajte to da uvedete sve kao jedan lijepi ajet koji imate. Jedne prilike Alija radijallahu anhu je rekao kad imaš neku potrebu kod Allaha napisao sam pa ću vam pročitati da bude dostojno i dostojno. Kad imaš neku potrebu kod Allaha, prvo donesi salavat na poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači prije nego što dovu proučiš, kad prvo reci Allahumme salli ala Muhammedinu ala ali Muhammed. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i u porodcu. A onda kad je tražiš da želiš. Upam to je ovo pravilo koje nas je podučio naš velikan. Ali radi Allah Kada, kada želiš da nešto tražiš od gospodara, prvo salava donesi. A nakon toga reci svoju želju. Uči nakon toga svoju dobu. Kaže, kad Allah je kaže, onaj koji je plemenitih najplemenitiji. Onaj koji je milostiv najmilostiviji. Kaže, njemu ne priliči da udovolji tvojoj prvoj dobi, a da ti kaže odbio ono drugo što tražiš. Subhanallah. Jer ti kad kažeš Allahumme salli ala Muhammed, istog trenutka Allah Đelšanu donosi blagosilja tvoga miljenika. Blagosilja poslanika, alaih salatu selam. Istog trenutka se odaziva tvoju dobu. Kogod salava da kaže. Kako god stepena imana bio. Kada ti kažeš Allahume salli ala Muhammed. Allahu moj blagoslovi Muhammeda. To je, tra, to je doba, to je imperati, to je naredba, to je traženje gospodara. Allahu blagoslovi poslanika. Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Allah tu, odmah ti tu dobu ispuni. I kaže Imam Alija, radi Allahu anu, kaže, njegovoj plementosti ne priliči da ti odbije prvu tvoju dobu a da ti tvoj drugu dovu. Da ti primi tvoj prvu dovu, a da ti tvoj drugu dovu odbije. I zbog toga sada vam je jasno zašto u našem narodu postoji are, da se često prije fatihe, prije neke dove, prije bilo čega kažemo Allahumme salli ala Muhammedinu ala ala. Zato što salava donosi bereket u dobi. To je, to je bitna, bitna stvar. U ovom razumijevanju sunneta treba znači da zapamtimo svega ovoga da srca svoje zaposlenike sallallahu alaihi sallam Ako ne možeš čitati ciru nego možeš svaki dan salavati donositi dok putuješ na fakultet, dok ideš nešto da radiš, dok si sam svojim, sa svojim mislima. Šta ti to sprečava da govoriš Allahumma salli ala Muhammedinu ala ali Da osjetiš bereket u svome životu. Kad vidiš možda da nećeš stići neki svoj event koji imaš, neko predavanje, događaj, bilo šta drugo. Probaj u životu. Allaha molim Traži gospodara da ti put otvori. Prouči nekog salavata. Pa se osvjedoči na licu mjesta. Ali iskreno. Osvjedoči se kako Allah otvara robovima svojim koji se na njega, koji se na njega Prokušajte u svome životu da ove stvari postanu zaista dio, dio nas. I za kraj samo želim jednu napomenu da kažem, pošto sljedeća Koboda halka će da bude već treći dan Bajrama, mislim tako, a Bog da inša Allah, ovih imamo dva sadržaja koji nas muslimane ispunjavaju i dva sadržaja kojima se veoma radujemo. To su naravno Hač i to su, to su kurban. Hač i kurban. Jedno samo kroz ajte iz Kur'ana da vam kažem nekoliko natuknica i napomina da u razgovoru sa svojim bližnjima, sa svojim očevima, majkama, koji možda te stvari ne razumiju, sa svojim djedama, nanama, sa vašim, sa onima s kojima ste svakodnevno u kontakt. neke stvari samo možete, ako ništa, potruditi da im objasnite. Nedavno sam čuo za jednog insana koji kaže, otišao je, kaže, u ured za hađu, platio hađ, obukao, kaže, ono Ahmediju, došao u svoj džemat, kaže, slušajte ljudi, ja sam sad hađa, ja sam platio. Znači, razumijevanje većine danas muslimana je da je hađ se ogleda da sabereš pare, nekako ih nađeš, da uplatiš, da kupiš ahmedivom u Turskoj, da se vratiš ovamo i da, se, da te ljudi zovu Nažalost tako, nažalost. Kaže, imam Ibn Abidin, jedna kaže od najvećih novotarija, koja se pojavila među ljudima, jeste što se kaže ljude, od prvih novotarija koja se pojavila, ne najveći, prvi, kaže što su ljude, kaže, počeli nazivati hađijama. Jer kaže hađe, kaže peti šart islama, namaze drugi. A niko nikog ne naziva, o, gdje si mu salio, gdje si namašio. A svak kaže, gdje si hađa, kogod je došao. Mislim, razumijevanje ovih stvari vrlo bitno. Znači, kod našeg naroda, nažalost. I mi smo obavezni da širimo to na pravi način. Da razumijemo da sadržaj hađa nije u tome da se uplati, da se odi, da se zoveš hađu, Već jedna druga stvar koju ćemo sad napomenuti. I sadržaj kurbana nije u tome da ti sav tvoj islamski obred, islamska etiketa koju imaš toliko godine jeste da kolješ kurban. I nažalost takvi su u naši bošnjaci. Znači kurban i hađa imaju dva osnovna sadržaja. Koji su to? E takva, kaže gospodar Vajtu. El hađu ešhuru ma'lumat, hađ je određen mjesecima. Fa men ferada hinna al hađe, fela rafete, vola fusuka, vola džidala fil Kaže, ko se obaveže da će hađ dobavi, nema kad je slušaja sa ženama, nema kad je na loše ponašanja, kaže, nema činjenja velikih grijeha, nema rasprave. Apsolutno ništa što je, što, što razumijeva iskakanje iz nekoga lijepog hlaka, ponašanja, jednog mirnog, smirenog insana. Kakav inače treba da bude. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْنِ يَعْلَمُ اللَّهِ Šta god od dobra uradite, Allah to zna. Subhanallah. Ovaj ajet kad čitamo, ako se na nijetio dodiješ na hađa, nemaš možda sredstva, a srce ti čezne za tim. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْنِ يَعْلَمُ اللَّهِ Šta god od dobra da uradite, Allah zna za to. Ako si na nijetio dodiješ na hađa, želi, srce ti čezne, nemaš. Od tvojih pet maraka mjesečno. Allah zna za to. I Allah će u tvom iskrenom nijetu da te pomogne. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُ اللَّهِ Šta god od dobra da uradiš, Allah zna za to. Upamte ovaj dio ovoga ajta. Kao da nam se poručuje, želiš naći, znaj da Allah zna za tvoju želju. I znaj da Allah zna za tvoj trud da odiš. I ovim danima razmišljajmo o tome. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى Vi se kaže, obskrbite. I za ovaj put, dunjalčki na hađu. A dalje Allah nastavlja فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى Najbolja obskrba je bogobojaznost. bogobojaznost. Poruka hađa jeste da se poveća naša bogobojaznost, da se naš takvalog svijest o Allah poveća. I to je razmijevanje hađa koje treba do ovim danima prolazi kroz naše misli, naša srca. I da gospodara moli da nas sa takvim hađem počasti. Razmijevanje kurbana. Leje nala Allahe lufumuha, wala dimauha. Do Allaha neće doći ni meso, ni krv vaših kurbana. Wala kin lalhu, takva minkum. Ali će do Allaha da dođi vaša bogobojaznost, vaš takvaluk, Nemoj da misliš da ukoliko zakolješ kurban i ne podijeliš komšnje mjesto, da ti od kurbana nemaš ništa. Ili nemoj da misliš da ukoliko ljudi ne vidi da si ti pustio krv pred svojom kući, od kurbana nemaš ništa. Allah zna za te stvari. I Allah zna tvoj nije zašto to, zašto to radiš. Zbog toga ovim dana vas pozivam da razmišljamo u barek danima, danima zbog iđeta, ponedljaka, kuboda, koje dane, dane ne posti da Allah, da nagradi postača. Ko ne posti iz opravdan razloga da Allah Žošanu ojača sljedeće godine koboda da posti. Ako uvoda ponedljak svakako posti dana repata, treba se posti nadati gospodara mog da nam oprosti grijehe iz prošle godine, ako bude iz buduće godine. Za kurban bajrat se pripremiti lijepo, o hađu razmišljati, upućivati dove da i nas gospodar počasti da odemo tamo, da se vratimo čisti od grijeha i razmišljati prije svega najviše. Da li mi istinski tražimo znanje na ovaj način kako smo rekli, da li mi istinski gradimo vezu sa poslanikom sallallahu alaihi ve ovako kako smo rekli i da li mi razumijevamo da je smisao svih naših varija et takva. Et takva stvar koja se u Kur'anu na skoro svakoj drugoj stranici u prosjeku spominje. Ne spominje se ni ovo ni ono, nego se takva spominje. Bogobojaznost, svijest o Allahu. Ono što će, zbog čega će ljudi najviše u da budu uvođeni. Gospodara molim da nas počasti da ove stvari razumijemo, da nas ako da, da nam kabuli naša druženja ovdje, da ovo bude dokaz za nas, da ne bude dokaz protiv nas na budućem svijetu, da hađe prouče dove za nas, da te dove budu u Kabul, da svima njima poboda u Kabul primi njihov, njihov hađ, da nas gospodar počasti, da svi mi budemo od onih koji će ako da još dogodini uz pomoć otići na tamo barek mjesta i zjarati Meku, Medinu i da nas Allah počasti svojim zadovoljstvom i da nas sve ovako zajedno ako Bog da sastavi u dženetu na budućem svijetu. Amin. Ja kuru kao li haze, stavfiru alihi wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.